ընդունելություն Արցախի նախագահի մոտ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Թբիլիսիում։ Դեսին շարփ եւ ճարտար քաղաքների միջև համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել։ Ստեփանակերտում իրականացվում է հնդկական ապրանքների ցուցահանդես վաճառք։ Բուլղարիայում ոցվել է հայկական եկեղեցի։ Պատանի ծանրորդ Գևորգ Ղահրամանյանը դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հաստատել է կառավարության որոշում համաձայն որի Կոմիտաս Կարապետյանը ազատվել է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Նույն օրը նախագահը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Կոմիտաս Կարապետյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչ հատուկ հանրարարությունների գծով։ Նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի նույն օրը հաստատել է կառավարության որոշում համաձայն որի Կարեն Սարգսյանը նշանակվել է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի պաշտոնում։ Նույն օրը նախագահը ստորագրել է հրամանագիր համաձայն, որի Կարեն Սարգսյանը ազատվել է հատուկ հանրարարությունների գծով Արցախի հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչի պաշտոնից։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հաստատել է կառավարության որոշում համաձայն, որի Կարեն Եղիշյանը ազատվել է Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Նույն օրը նախագահ Սահակյանը հաստատել է կառավարության մեկ այլ որոշում, համաձայն որի Հարութ Մնացականյանը նշանակվել է Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր համաձայն որի Սպարտակ Թևոսյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական տնտեսագիտական վարչության պետ։ Նույն օրը նախագահի ստորագրած մեկ այլ հրամանագրի համաձայն Սլավիկ Ասրյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական։ Հաղորդագրությունները տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 25-ին ընդունել է բարերար Ալեք Բաղդասարյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել բարերարին Արցախին մշտապես ատարելու եւ մեր երկրի զարգացման գործում ակտիվ մասնակցություն ունենալու համար։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր արտգոսնախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Մասիս Սմայելյանին։ Բարձր գնահատելով արդեն պաշտոնաթող նախարար Կարեն Միրզոյանի աշխատանքը, Բակոս Սահակյանը նշել է, որ նա նախարարության աշխատակիցների հետ միասին վերջին տարիներին ապահովել է անհրաժեշտ այն պայմանները, որոնք նպաստել են Արցախի հեղինակության բարձրացմանը։ Երկրի ղեկավարի խոսքով արտգոսնախարարությունը ներգրաված է եղել այն բոլոր գործընթացներին, որոնք Արցախի անունն ու հեղինակությունը ավելի են բարձրացրել։ Այն գնահատականները, որոնց մեր երկիրը արժանանում է միջազգային կառույցների փորձագետների կողմից, ձեռք են բերել եւ ձեռք են բերում արտաքին գործերի նախարարության աշխատակիցների անմիջական մասնակցության շնորհիվ, ասաց Մակոսակյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց Կարեն Միրզոյանին այս տարիների ընթացքում մատուցած ծառայությունների համար, ընդգծելով, որ նա ազատվում է աշխատանքից իր դիմումի համաձայն ելնելով ընտանեկան պայմաններից մրցակցում որոշակի դրամատուրգություններ փոխել հատկապես Մինսկի խմբի համանախագահների մոտ եւ մենք այդ աշխատանքը համաձայն կատարել ենք կազմիվ առանց աղմուկի մեզ հաջողվել է նրանց ասել որ ապարդյուն է լինելու այն ջանքերը որոնք նրանք գործադրում են հակամարտության լուծման ուղղությամբ եւ այդ աշխատանքը մենք կատարել ենք առանց նրանց վիրավորելու Ես մեկ անգամ չէ, որ հրապարակավ մեր տեսակետները Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության հետ կապված ներկայացնելուց նշել եմ, որ երախտապարտ ենք դրանց։ Այս հարաբերական խաղաղությունը երկար տարիներ ապահովել է նաև նրանց գործունեության շնորհիվ։ Ներկայացնելով նորընտիր նախարար Մասիս Մայլյանին Բակո Սահակյանն ասաց, որ Երբ հանրապետությունում ձևավորվում էին պետական կառույցները, առաջիններից մեկը արտգոսնախարարությունն էր, եւ սկզբնական շրջանում Մասիս Մայլյանը իր ընդգծված մասնակցությունն է ունեցել այդ կառույցի ձևավորման գործում ու նորմալ չէ այս համակարգում։ Հանրապետության ղեկավարը հայտնեց, որ վերջին տարիներին խստացվել է մեր դիրքորոշումը արտաքին քաղաքականության մեջ եւ համոզմունք հայտնեց, որ Մասիս Մայլյանը բարձր մակարդակով կկատարի նախանշված ծրագրերը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում եւս կատարվել է կադրային փոփոխություն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ծառայության աշխատակազմին ներկայացրեց կառավարության որոշումները, համաձայն որոնց Կոմիտաս Կարապետյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից եւ նոր պետ է նշանակվել Կարեն Սարգսյանը։ Բարձր գնահատելով Կոմիտաս Կարապետյանի դերը ծառայությունում նախագահը նշեց, որ նա աշխատանքային կարճ ժամանակ ընթացքում բարձր մակարդակով է կատարել իր արժեվ դրված խնդիրները։ Բակոսյանյանի խոսքով նա կարողացել է շտկել այն բացերը, որ տարիների ընթացքում կուտակվել էին ծառայությունում։ Երկրի ղեկավարը հայտնեց, որ Կոմիտաս Կարապետյանը նշանակվել է ԼՂՀ նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ։ Երբ խոսում ենք հարտակարգ իրավիճակների եւ փրկարար ծառայության մասին, հիշում ենք, ես ասել եմ, որ ես ունեմ նպատակ եւ ցանկություն, որպեսզի այս ծառայությունը դառնա մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկը։ Եվ մենք ցես այդ միասին այդպիսի առաջադրանքներ կատարել ենք։ Մենք մարտական հերթապահություն ենք իրականացրել 7-րդ պաշտպանական շրջանի հատվածում։ Մենք ներգրաված ենք եղել եւ ներգրաված ենք ինժեներական աշխատանքների կատարմանը։ Մենք որոշակի առաջադրանքներ ենք կատարում ուղղված մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների առօրյան բարելավելու, նրանց համար նոր անվտանգության համակարգ ստեղծելու։ Ներկայացնելով ծառայության նորընտիր պետին Բակո Սահակյանը հայտնեց, որ Կարեն Սարգսյանը երկար տարիներ աշխատել է նախագահական ինստիտուտում անվտանգության հարցերի գծով։ Այնուհետև ծառայության նախկին ու նորանշանակ պետերը շնորհակալություն հայտնեցին երկրի ղեկավարին, առաջինը աշխատանքային գործունեության բարձր գնահատականի, երկրորդը վստահության համար։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանը ակնկալում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում Վրաստանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Այս մասին սեպտեմբերի 25-ին Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայ-վրացական համագործակցության տարբեր ոլորտերին առնչվող բազմաթիվ հարցեր։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման մասին Արա Բաբլոյանը մասնավորապես նշել է. Հայաստանը մեծապես արժևորում է Վրաստանի դերակատարությունը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում եւ ակնկալում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում Վրաստանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Այդ առնչությամբ Վրաստանի նախագահը մասնավորապես նշել է. «Մեր եղբայրական սիրտը ցավում է Ադրբեջանը հայկական հակամարտության համար»։ Մի բան հաստատ է, որ մեր փոքր ազգերիս համար այդպիսի հակամարտությունները կարող են լինել կործանարար մենք աղոթում ենք տարածաշրջանի խաղաղության համար։ Նույն օրը Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը հանդիպել է համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ի հետ։ Արցախի հանրապետության Ճարտար քաղաքի մարզամշակութային պալատում երեք Ֆրանսիայի Դեսին Շարպ քաղաքի քաղաքապետ Լորանս Ֆոտրան եւ Ճարտարի քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանը համագործակցության հուշագիր են ստորագրել։ Հուշագրով նախատեսվում է զարգացնել երկու քաղաքների փոխգործակցությունը, իրականացնել մշակութային եւ սպորտային համատեղ միջոցառումներ։ Լորենս Ֆոտրայի խոստովանությամբ ինքը շատ ուրախ է նպաստելու Արցախի եւ Ֆրանսիայի միջև նոր կապերի ստեղծմանը։ Դեսին քաղաքում հայկական մեծ համայնք է ապրում։ Ես նրանց միջոցով եմ ծանոթացել Արցախի ու Հայաստանի պատմություններին ցանկություն ունեի որևէ կապ հաստատել Արցախի հետ եւ փաստորեն ճարտար քաղաքի հետ հուշագիր ստորագրելով մենք սկիզբ դրեցինք կարևոր համագործակցության ասել է ֆրանսիացի քաղաքապետը եւ հավելել, որ գալիք տարի դեսին շարքում կազմակերպելու է ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվելու են Արցախի բնությունը, տեսարժան վայրերը, պատմական կոթողները, պատկերող նկարներ։ Հյուրերը այցելել են նաև Ճարտարի քաղաքապետարան, այնուհետև ծանոթացել են թիվ 2 մանկապարտեզի շենքային պայմաններին, ինչպես նաև ծաղիկներ են խոնարել Արցախյան ազատամարտում զոհված ճարտարցիների հուշարձանին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Վերջին տարիներին հայ գործարարների ու բարերարների մոտ որևէ գյուղում եկեղեցի կառուցելու ավանդույթ է ձևավորվել։ Տարիների հետ գործող նորակառույց եկեղեցիների թիվը ավելանում է թե Հայաստանում, թե Արցախում, սակայն կան նաև նորոգման կարոտ բազմադարյա հնության եկեղեցիներ, որտեղ եւս պիտի մատուցվեն պատարակներ, լսվեն աղոտներ։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Տեսակետին, որ ավելի ճիշտ կլինի նոր եկեղեցիներ կառուցելու փոխարեն հին եկեղեցիները վերագործարկել, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը վերապահումով է մոտենում եւ կառուցելը պետք եւ նորոգել, ասում է հոգեվոր առաջնորդը։ Եթե բարերարն ասում է, ես այստեղ չեմ ուզում, ես այնտեղ եմ ուզում կառուցել, ոչ ոք ոչինչ չի կարող ասել։ Ամեն մի բարերար անում է այն, ինչ ուզում է, ասում է իմ գյուղում եմ կառուցում եւ վերջ նոր եկեղեցիների կառուցելու բարերարների նախաձեռնության մասին բարձաբանում է Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը եւ այսպես Ստեփանակերտ Կարմիր շուկա հադրուց ճանապարհին գտնվող Սարուշեն գյուղում է 19-րդ դարի ամենափրկիչ եկեղեցին, որը խորթային տարիների գյուղատնտեսության համար ծառայել է որպես պահեստ։ Միայն անկախության պատերազմից հետո մաքրվեց, կարգի բերվեց ինչքան հնարավոր է։ Խորհրդային տարիներին եկեղեցին օգտագործում էր որպես, ասենք, պահեստ, բայց արդեն խորհրդային տարիներից հետո արդեն Արցախի անշարժման ժամանակահատվածից սկսած եկեղեցին սկսեց օգտագործել որպես հոգևոր սրբատեղի մեր ժողովրդի համար, այցելություններ կատարում էին տարբեր վայրերից, այցելում են մեր եկեղեցի, աղոթում են, Գյուղի դպրոցի պատմության ուսուցիչ Արտակ Իսրայելյանը ասում է, որ չնայած եկեղեցին չի գործում, ճունի քահանա, սակայն անմշտապես բաց է հավատավորների ու այցելուների համար։ Մարդիկ գալիս են մոնվարում, խունկ ծխեցնում, աղոթում ու հույսը ամրացրած տուն դառնում։ Եկեղեցին վերանորոգվել է Երևանաբնակ համագյուղացու միջոցներով 2014 թվականին վերանորոգման գործին երանդով կծվել են բոլոր գյուղացիները։ Արսեն Ավետիսյանի անմիջական ջանքերով ֆինանսավորումը կատարեց համագյուղացիները բոլորը մի մարդու պես, ինչպես նաև մեր դպրոցը, դպրոցի երեխաները բոլորը մասնակցեցին այս աշխատանքներին։ Սալիկապատվեց, ավելացվեց նստատեղի նստարանները, սալիկապատվեց հատակը, մոմ վառելու համար են հարմարանքները ստեղծվեց, բեմը վերանորոգվեց, խաչ տեղադրվեց, մեծ աշխատանքներ կատարվեց, դրսում էլ աշխատանքներ կատարվեց Սարուշինից քիչ հեռու 12-րդ դարի Փիրումաշեն եկեղեցին է, այն նույնպես վերանորոգվել է վերջերս, սակայն էլի բազում եկեղեցիների նման չունի քահանա եւ առայժմ չի կարող դասվել գործող եկեղեցիների շարքին։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հերթական անգամ Ստեփանակերտում իրականացվում է հնդկական ապրանքների կարծես թե արդեն ավանդական դարձող ցուցահանդես վաճառք։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Տարեց տարի արցախցիների շրջանում հնդկական ապրանքատեսականոն նկատմամբ զգալի հետաքրքրություն է նկատվում։ Դա է վկայում թերևս այցելուների հոծ բազմությունը Տիգրան մեծ 10 հասցեում, որտեղ տեղակայված է ցուցահանդես վաճառքը։ Այդտեղ այս անգամ տեղադրված է շուրջ 25 տաղավար 16 հնդի գործարարների մասնակցությամբ։ Ցուցահանդես վաճառքի կազմակերպման պատասխանատու Նավատ Անսարիի խոսքով. «Եկել են թե որ մեր ազգային ապրանք ազգային մշակույթ, բարողեով սույս կտան Ղարաբաղցիներ ամեն երրորդ անգամն է եկել ու մեզի շատ են սիրում ստե անցել տարի քրի պատճառով չեն եկել շատ շատ են ուզեցել այս անգամ դրա համար եկա։ Իսկ եթե համեմատում եք անցած տարվա հետ հաջախորդների թիվը ավելանում է կամ ինչ են ավելի շատ դեր։ Հա, նույն նույն ձեւի մեզ սիրելով գալիս են։ Չեմ ջողում առաջի շատ է, թե հիմա ոնց որ նույնն են, շատ ավելի են ոնց որ առնում։ Ու դա մեզ անգամ փայտե սուվենիրներ, նոր տեսականի մի քանի բաներ կա, որ բերել են անգամ։ Տաղավարներում ներկայացված է հնդկական կահույքի, զարդերի, հագուստի, անկողնային պարագանների, սննդի եւ դիմահարդարման պարագաների բազմազան տեսականի։ Հնդիկ վաճառողների հետ միասին հաճախորդներին սպասարկում է նաեւ Արցախցի գործակատար Աղավնի Սողոմոնյանը։ Շկատունկաներ, բենց պատմոցներ, մեծ է գնում մասնաշորներ։ Լավ, ոչինչ։ Ինչ են ավելի շատ գնում, օրինակ։ Իրանում ավելի շատ գնում են ասած, այդ շարֆերը իրանց։ Կան մարդիկ, որ սարիել են գնում։ Ես էլ եմ տենց այս ճաշ պատրաստելու համար հայտեր պատրաստել։ հա։ Այո, դրանք էլ են վաճառել։ Աշխուժը են խանում բանավաճառ։ Այո, ամեն ինչ էլ վաճառվում է։ Նելի Գևորքյանը իր խոստովանությամբ ամեն տարի էլ հաճույքով է այցելում հնդկական ապրանքների ցուցահանդես տոնավաճառ։ Ինչ է ձեզ դուր գալիս ժողովրդի մոտ ընդհանրապես ես իրանց գույները, նորարտակարգը, վա Արդեն երրորդ անգամ կազմակերպվող ցուցահանդեսի նորույթներից են հնդիկ Պարուհու եւ Դոհոլահարի ելույթները, որոնք տոնական բարձր տրամադրություն են հաղորդում մասնակիցներին ու այցելուներին։ Հավելենք, որ տոնավաճառը կտևի մինչև հոկտեմբերի 3-ը։ Վարսիկ Արությունյան այսօր։ Հայկական միջօրեական Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի օրնությամբ սեպտեմբերի 24-ին Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանի հանդիսապետությամբ տեղի է ունեցել Բուլղարիայի Յամբոլ քաղաքի նորակառույց եկեղեցու ոցման եւ բացման արարողությունը։ Հնդացը Սուրբ Պատարագի ոցվեցին եկեղեցու 16 սյուները եւ մակրտության Սուրբ ավազանը։ Եկեղեցու հիմնարկեքը կատարվել է 2008 թվականին թեմի լուսահոգի առաջնորդ Տեր Տիրայր arczepiskopos Մարտիկյանի ձեռամբ։ Հայկական եկեղեցաշինական ավանդույթներով կառուցված եկեղեցու ճարտարապետներն են Ժիրայր եւ Ալվարդ պատվականները։ Աղոթատունը, որտեղ կարող է տեղավորվել շուրջ 100 մարդ, կառուցվել է Սոնյա Արշավիրի բարերարությամբ։ Եկեղեցուցման հանդիսավոր արարողությանը ներկայային Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանը, քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, падգամավորներ, Բուլղարիայում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Սարգսյանը, հայ համայնքի անդամներ, այլ քաղաքներից ժամանացյուրեր։ Իգնահատումը եկեղեցաշինության գործում բարերար Սոնյա Արշավիրի ունեցած ավանդը նա ապարգևատրվեց Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվով բարձր շքանշանով հանդիսավոր արարողության ավարտին սիրո ճաշ տրվեց։ Միջազգային լրահոսից Իրաքյան Քրդստանի մի շարք քաղաքներում բնակիչները դուրս են եկել փողոց տոնելու անկախության հանրակրվեի ավարտը։ Էրբիլի կենտրոնում բազմամարդ կուտակումներ են, մարդիկ միացնում են ազգային երաժշտություն տներում եւ մեքենաների մեջ, ապարում փողոցներում։ Մեքենաների վրա կարելի է տեսնել Քրդստանի դրոշներ եւ ինքնավարության նախագահ Մասուդ Բարզանիի նկարները։ Նմանատիպ իրավիճակ է նաև Քրդստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Սուլեյմանիեում։ Նախնական տվյալներով հանրակրվեին մասնակցել է ընտրողների 80%-ից ավելին։ Ըստ բարձրագույն անկախ հանձնաժողովի ձայնի իրավունք ունի 5 միլիոն 200 հազար քաղաքացի։ Քվեարկությանը մասնակցել են ոչ միայն պաշտոնապես Իրաքյան Քրդստանի մասկազմող Էրբիլ, Սուլեյանիե եւ Դոհուկ նահանգների բնակիչները, այլև հարակից Քիրքուկ, Նայնավա եւ Սալահ ադդին նահանգների բնակիչները։ Իսպանիայի գլխավոր դատախազը չի բացառել Կատալոնիայի ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի ձերբակալման հնարավորությունը։ Դատախազությունը համոզված է, որ Պուշդեմոնը մասնակից է այն հանցագործություններին, որոնք վերաբերում են իշխանությունների չհետարկվելուն, ունեցվածքի վատնումներին եւ չարաշահումներին, հայտարարել է գլխավոր դատախազը։ Սեպտեմբերի 20-ին Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիան մի շարք խոզարկություններ է անցկացրել Բարսելոնայում եւ ինքնավարության տարածքի այլ բնակավայրերում։ Ձերբակալվել է 12 հոգի, այդ թվում Կատալոնիայի տնտեսական եւ հարկային գերատեսչությունների ղեկավարները, մի շարք դեպարտամենտների աշխատակիցներ։ Նրանցից մի քանիսին հետագայում ազատ են արձակել։ Քաղաքացիական գվարդիան նաև արգրավել է մոտավորապես 10 միլիոն քվեաթերթիկ, որոնք նախատեսված էին անկախության հանրաքվեյում քվեարկելու համար։ Ադրբեջանի սեփտուցակը համալրվել է եւս մեկ բլոգերի անունով։ Խոսքը լատվիացի Ալեքսանդր Ալիմովի մասին է, Իր բլոգում տեղեկացնում է Ալեքսանդր Լապշինը, ով վերջերս է համաներման արժանացել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից եւ ադրբեջանական բանտից ազատ արձակվելով վերադարձել Իսրայել։ Ալիմովը վերջերս է եղել Լեռնային Ղարաբաղում եւ Բաքվի կողմից անմիջապես ներառվել Սև ցուցակում 17-րդ համարի ներքո։ Իդեպ հետաքրքիր դիտարկում Նրանք ցուցակում ներառում են միայն ռուսալեզու բլոգերներին ու լրագրողներին։ Ցուցակում չկա անգլերեն կամ որևէ այլ լեզվով գրող լրագրող։ Կարծում եմ դա բացատրվում է Ադրբեջանի համապատասխան կառույցներում օտար լեզուների թույլ իմացությամբ, ասել է նա։ Լապշինին զարմացրել է նաև այն, որ իրեն Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացիությունից բացի վերագրվում է նաև Կանադայի քաղաքացիություն, ինչին ինքը դեմ չէ, պարզապես դա հետաքրքիր է իրավական պլանում։ Մարզասերների համար Հայաստանի ցանրամարտի պատանեկան հավաքականի անդամ Գևորգ Ղահրամանյանը դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն։ Կոսովոյում ընթացող ցանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում մինչև 15 տարեկանների պայքարում Ղահրամանյանը փոկում վարժությունում գլխավերևում պահեց 105 կիլոգրամ, իսկ հրումում 133 եւ երկամարտի 238 կիլոգրամ արդյունքով դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն 69 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Ավելի վաղ Հարապողոսյանը երկամարտի 186 կիլոգրամ արդյունքով նվաճել էր իր տարիքային խմբի Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը։ Նա փոքր ոսկի էր նվաճել նաև հրում վարժությունում 105 կիլոգրամ եւ արծաթ պոկումում 81 կիլոգրամ։ Մոնթե Մխիթարյանը 193 կիլոգրամով արծաթե մեդալի արժանացավ երկամարտում, սակայն հավասարը չունեցավ պոկում վարժությունում 91 կիլոգրամ, իսկ հրոմում 102 կիլոգրամ բավարարվեց բրոնզե մեդալով։ Թորկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին կաճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։